اول başta Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali evladi seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Fatima ve ala ali evladi seyyidina Fatima. Allahümme inna takrike min kulli ma tuttu emri ileyke ya beni ademe. Yerin gözün hümmetiyle cemimi mühürlüyorum. Aşk meleği yer seviştahlarının hümmetleriyle cemimi mühürlüyorum. Süreç Mansur'un himmetleriyle cemin Buradaki yatan üç kısmın himmetleriyle cemin Üzerinizdeki melekler şahit olsun ki buyruğu evliyanın erken ve törelerini icra edeceğim. Söylemek benden rast getirmek Hazreti şahit kainatta. Birinci dualde imam söylendiği zaman şah beyitleri de rukiye gelir, dualar güldekler çekilir. İkinci Mevhac-i Nebi'yi okuduğum zaman Hazreti Muhammed'in kızlar ceminden içeri girdiğinde ben silkinir ayağa kalkarsam siz de kalkacaksınız. Ben bize geldiği zaman şöyle yapınca siz de yeri öpüp yine doğrulacaksınız. O birinci rükû oluyor. Ve ikincisi şahsen söylendiği zaman rükûya gelirsin. Yanaşlamada iki rükû şey oluyor. Bir de duvarca oluyor müfrisi oluyor. Onun dışında nab-ı ve mersiyeler. Elif ya Resulallah Elif Allah min Muhammed'le Ali Birliğize bağlayan vallah billah Elif Allah min Muhammed'le Meli Muhammed elidir Ali Muhammed Bu yoldan ayrılana gelir rahmet İmam Hasan Sultan'dan hidayet Elif Allah bin Muhammed'den Ali. Hazreti Hüseyin'in derdine düştüm Zeynel Abam ile zindana geçtim Muhammed bakımdan kazanda diştim Elif Allah'ın Muhammed Muhammed'den İmam Cafer ilmin kaldım cihana İmam Musa-i Kazim sığındım sana İmam Rızam için sol Horasan Elif Allah min Muhammed'den Ali Muhammed Fakir'in eteğin tutup çok şükür Ali el mekiye yettim Hakkın birliğinde esrar keşfettim Elif Allah min Muhammed'le mali Hasanul asker mihdi Muhammed Hakkında nazildi doksan bin ayet On dört masumandan geldi hidayet Elif Allah min Muhammed'le mali Hazreti Fatime 39 bacı Çektik darbeler yürekte acı Muhammed Mustafa geldi mihracı Elif Allah'ın Muhammed mali Davut sularıdır bu azde-i iman Esselatu vesselamdır bey tamam Malik yevmidir sahibül cihan Elif Allah min Muhammed Lemani Allah Allah Allah Allah Allah Allah seyyid Rahman 12 imam 12 imamın darından cüzdanından katerinden ayırmasın Seyyideler 12 imamın dırtmasını pay hürmeti hakkı için olsun Evliyalar, enbiyalar, müşteriler hürmeti hakkı için olsun secdeye gelen başlar akılmasın, evlat verip seyri versin, devlet verip seyri versin. Keşfi keramet Muhammed'e yüzlerimize hazır ve nazır ola, gerçeğe ömrüne yani.